Iztīrījuši brūces mēs izmantosim spēcīgas zāles, lai pātrinātu sadzīšanas procesu. Arī šīs zāles zināja skolotājs. Tā ir mīlestība. Mīlestība ir tās zāles, kas pātrina sadzīšanas procesu. Nav nekāda cita līdzekļa, tikai beznosacījuma mīlestība. Es tevi mīlēšu, ja es mīlēšu sevi, ja? Nav tāda ja. Nav attaisnojuma, nav, pa, nav paskaidrojuma, ir vienkārši mīlestība. Mīlēt sevi, savus tuvākos un mīlēt savus ienaidniekus. Tas ir vienkārši. Bet mēs nevaram mīlēt citus, kamēr nemīlam sevi. Tāpēc ir jāsāk sevi mīlēt. Ir miljoniem veidu, kā izpaust savu laimi, bet ir tikai viens veids, kā būt patiesi laimīgam, un tas ir mīlēt. Cita ceļa nav. Tu nevari būt laimīgs, ja nemīli sevi. Tā tas ir. Nemīlot sevi nav iespējams būt laimīgam. Tu nevari dalīties tajā, kā tev nav. Ja nemīli sevi, tad nevari mīlēt arī nevienu citu. Toties tev var būt vajadzība pēc mīlestības, un ja atrodas kāds, kam tu esi vajadzīgs, jūsu starpā ir tas, ko cilvēks sauc par mīlestību. Bet tā nav mīlestība. Tas ir privāti īpašnieciskums. Tas ir sautīgums. Tā ir uzraudzība bez cieņas. Nemelo sev, tā nav mīlestība. Mīlestība, kas nāk no tevis, ir vienīgā, kas dara laimīgu. Beznosacījuma mīlestība pret sevi. Pilnīga padošanās sevis mīlestībai. Tad tu vairs neatraidi dzīvi, tu vairs necēl apsūdzības un nemokies vainas apziņā. Tu vienkārši pieņem sevi un pieņem arī citus, tādus, kādi viņi ir. Tev ir tiesības mīlēt, smaidīt, būt laimīgam, dalīties savā mīlestībā un nebaidīties to saņemt.